rolan hartzeko, eta beste ikasel naguntzeko eta hortako formakuntza bat antolatu dizie. Eta igan urtien ez izien egin eh, be COVID-an gati konfinamentia izan behitzen, eta urtzen behiz uh, eh, proposatu dizie. Eta zer antzen duzia ordin formakuntza hortan? Kurtsoaz gai uh, eh, behi bat duzu, baina habo, habo lan zentugun gaiak tutzu Gizonta eta emazten arteko zapalkuntzak, geolekonzantuman hanitxe bai, bortizkeiak izan uh, psikologikuk edo fisikuk eta holako gaiak. Eta mm, ordin, eh, ze egin duzie formakuntzan? Nula lantu duzie eh, bortizkeia dibidez, nula lantu duzie gai Edo jokien bidez, adibidez bortizkeien tako, basututzen argazki zunbait eta behar genizun bat haitatu eta erran zentako eh, feguetako zentako argazki hoi bortitzen eta holako, holako joku tipik edo bestelan ez baida hanitz egiten titzuge. Eta ez da baidak iganda aizadea holako gehiak aipatzia laginen hartzin hola? Be hatxarrin ez, me geho uh, bon bai, feizik gaxi interes gaxi duzu eta hor genek ene ustez uh, inbea dizugu parte hartu hor euh, bai euh, untxe gaiten duzu. Euh. Eta hor din, zer izanen da zien rola lekiko parikide izanen zide eta zer da hor Ebe helbuia dukezu ikaslik, beste ikaslik urratiela guik ustea. Aholke maitia edo bestean beste norbaiten ganat uh, igortia, adibidez hor planning familial edo dependitzen dizuz zuen feze goera den tahola, baina bain norbaiten ganatik hortia edo bestelan justo behatzia eta geho ikusiz egiten ahalden. Eta ordin ikasi duzie teknikak nula behatu, nula e, eh, pertsuna konfientzian sentiazi? E eh, egiten titzuk de mizan situazion, bena egez dela izi garri Bon, <laughs> a geiko nula iganen den, me egez telezigarria izahoia. Eta hor din, bortizkia, diskriminazioa holako gehiak aipatututzie, atzamaiten duzu liseuan batiela euh, holakuk Ebe, eh pentsatzen dit, ohartu gabe badela, ez dugula nahita egiten bena, bai, ba, Fen gaizatipi gaizatipi bai batutzu adibidez be diskriminazio antako eh, ez uh, dakit liseuan uh, eh, kirolin behartutzulaik bitalde egin uh, beti askarrenak tutz lehenik hartzen eta geho uh, uh, wala, txarrenak edo wala, askenik edo gehoe hor bergeiza kirolin beti uh, futin beti potikuk lehenik eta neskak geho fen hain itxola ez gutut sobeo hartzen, me normalizatutu gen gaizaktut, eta bora. Ene ustez kambiatzen ahal duzu. Bon, geo ene ustez denboa mini batekin ez, eta kipidanik eh, hola duzu eta hola ikusten titzu gugu ingun gaizak, ordin eh, gaiz dukezu hola kambiatzia, me bai, ene ustez ahalko titzu gaizak kambiatzen denboa ikin.